Neos asotos kai helidon. Neos asotos catapagon ta patroia, himatiu autoe monu per hos ese asato helidona para cairon el oiomenos oi omenos eede zero hos meceti deomenos tu himatiu, cai tuto feron epem polesen hysteron de heimonos epilanontos kai sfodrua tu cruus genomenu per ion e peide eide ten helidona necran erigomenen f pros auten o haute su came kai se apolesas ho logos de loi hoti pantata para kai ron dromena Epis fale tun hanusin